літаратурная анталогія шаноўныя слухачы прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана чынгіза айтматава буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век пераклад на беларускую мову пісьменніка мехася стральцова выканаўца артыст олег вінярскі у гэта хораша граў эрлепес на дамбры. А едыгей, расчулены, думаў пад гукі той музыкі, што ёсць на свеце жанчына, якую ён кахае, і сама думка пра яе для яго і слодыч, і пакута, Што жыць без яе, немагчыма яму, і таму ён будзе любіць яе заўсёды, безаглядна, бясконца, Чаму б яму гэта не каштавала. Пра то его звенела, то згасаючы, то разгараючыся дамбра у эрліпесавых руках. Адны найгрышы змяняліся другімі, адна мелодыя пералівалася ў наступную і плыла едыеева душа, нібы лодка па хвалях. Зноў апынуўся ён у думках на аральскім моры, Успомніліся тамтэйшыя берагі, да якіх кралася нябачная плынь, варушачы водарасцей доўгія і густыя, нібы жаночыя валасы. Некалі у кубала мела такія валасы. І калі яна купалася, яе доўгія валасы адплывалі ад яе ў бок і шавяліліся, як водарасці. І яна шчасліва смяялася, прыгожая, і смуглявая. Прысвятлеў, расчуліўся буранны едыей. Так хораша яму было слухаць дамбру. Толькі дзеля гэтага варта было трываць тую зімовую дарогу сюды. Вось і добра, што каранар увёў мяне ў клопат, падумалася едыею. Сам прыйшоў сюды і мяне прывёў, просто вымусіў прыехаць. А душа моя хоць нацешыцца дамброй. Ах, малайчына эрліпес, Майстра бачыш, А я дык не ведаў. Слухаючы эрлепесавы найгрышы, Едыгей думаў пра сваё. Стараючыся як бы збоку паглядзець на сваё жыццё, Падняцца над ім, як той каршун над стэпам, высока-высока і адтуль, у адзіноце лунаючы на чуйна распасцёртых крылах, у струменістым паветраным потоку аглядваць тое, што ўнізе. Агромністы краявіт зімовых саразекаў расхінаўся перад ягоным зрокам. Там, на ледь прыкметнай душцы чыгуначнай лініі, гарнуліся да аднаго месца, колькі дамкоў, і колькі аенчыкаў. Гэта раз'езд баранлы буранны. У адным з дамкоў у кубала з дочкамі малыя бадай ужо спяць, а ў кубала можа і не спіць, нешта ж думае і нешта павінна падказваць ёй сэрца. А ў другім дамку зарыпа са сваёй малечай. Яна дык пэўна спіць. Цяжка ёй, што і казаць, А наперадзе яшчэ столькі гора чакае. Малыя, пакуль яшчэ нічога не ведаюць пра бацьку. А куды дзенешся? ад праўды не схаваешся і праўду не схаваешь Ён сабе, як гэтым часам бягуць паязды сярод ночы, палыхаючы агнямі і ўзнімаючы снежны пыл, якая глухая і бясконцая ноч стаіць наўкол. Непадалёк ад таго месца, дзе цяпер ён у гасцях, слухаючы дамбру, у апраметна цёмным стэпе, сярод снегу і ветру, не спіць, не ў таймоўнік каранар. Няма яму сну, няма спакою. Вось так яно чыніцца ў прыродзе. Цэлы год набіраецца моцыі, цэлы год дзень пры дні шукае і перажоўвае корм, увесь час нястомна перацірае жвачку магутнымі сківіцамі, для чаго яму дадзены адмысловы страўнік, што спачатку прымае грубы корм, а затым адрынае яго дзеля новай перапрацоўкі, чым і займаецца вярблюту любы час пераціраючы жвачку на хаду і нават у сне. І ўсё гэта дзеля таго, каб назапасіць сілу у гарбах. І чым мацней, чым цяжэй гарбы, тым пэўней у іх сіла, тым мацней самец падчас зімовага гону. І тады яму няўзнак, Ні снег, ні холад, ні нават гаспадар, а тым больш усе іншыя людзі. Тады ён лютуе, сп'янелы ад няўрымслівай сілы, тады ён цар і валадар, і няма яму ні стомы, ні страху, і нічога на свеце для яго не існуе, ні пітва, ні яды, нічога, акрамя спаталення, вялікай і нястрымнай страсці яго. Але ж дзеля гэтага ён чакаў цэлы год. Дзеля гэтага ён набіраўся сілы цягам дзён, і тым часам, калі буранны едыгей сядзеў госцем, уцяплей слухаў дамбру, недзе ў гэтай акрузе, на адзіноце, з буранной ноччу со снягами набрынял імі месячным святлом я трыўся и кідаўся буранны каранар паслухмяны поклічу крыві раўніва аберагаў аблюбаваных ім матак ад усяго што было варожым яму не дапускаючы да іх ні звера ні нават птушку зычна равучы надрыў на стогнучы і пагрозліва трасучы чорнымі касмылямі барады. І пра гэта думалася едыгею, пад гукі дамбрыю. музыка імгненна пераносіла ягоную думку з прошласці у сёння і зноў у мінулае. Да таго, што будзе заўтра. Дзіўнае жаданне ўзнікла пры гэтым. Засланіць, захінуць ад небяспекі ўсё, что дорогое яму, увесь свет, каб нікому і нідзе не было кепска. І гэтае невыразнае адчуванне, як бы нейкай віны сваёй перад усімі, хто быў звязаны з ягоным жыццём, спараджала ў ім патаемны смутак. О, а Ядыгей! <laughs> гукнуў яму эрлепес, задумліва усміхаючыся, канчаючы граць, дробна перабіраючы прыцішаныя струны. Эй, ты стаміўся ў дарозе, стаміўся з дарогі. Трэба табе адпачыць, А я тут на дамбры брынкаю. Хе -хе -хе -хе. «Ды не, што ты, эрляке!» Шчыра збянтэжыўся ідыгей, прыкладваючы рукі да грудзей. «Наадварот! Даўно мне так э, не было хораша, як зараз. Калі сам не стаміўся, працягвай, зрабі такую ласку і грай!» «А, а што б ты хацеў?» Гэта табе лепш ведаць, эрлеке. Майстра сам ведае, што яму граць. Вядома, пракаветнае нам радней. Не ведаю, чаму за душу бярэ, думы насылае. Эрлепес паразуменна кіўнуў. <laughs> А вось і каспан у нас такі, — усміхнуўся ён, гледзячы на нязвыкла прыціхлага каспана. Калі слухае дамбру, растае нібыта, іншым чалавекам робіцца, ці не так каспан, а? <laughs> Але сёння у нас гость. Ты пра гэта не забывай. Ну, а? налі нам трохі. Гэта я магу, ажывіўся каспан і падліў на дно шклянкі пітва. Яны выпілі, закусілі. Перачакаўшы, эрлепес зноў узяў у руки дамбру, зноў праверыў, ударыўшы па струнах, ці так настроенны інструмент, Эх, калі табе да душы старадаўняе, сказаў ён да ідыгея, напомню я табе адну гісторыю едыке. Многія старыя яе ведаюць, і ты ведаеш. Дарэчы, у вас казангап добра расказвае, але ён расказвае, а я, Найграю і праспяваю, цэлы тэатр вам наладжу. Ну, у ну, твой гонар, едыке, зварот, рай малы агі да брата Абдільхана. Едыей удзячна заківаў, а Эрліпес прайшоўся па струнах, папярэджваючы расповесць знаёмым дамбровым уступам, і зноў застагнала насцярожаная едыеева душа, бо ўсё, што было ў гэтай гісторыі, абзывалася ў ім гэты раз з асаблівай скрухай і разуменнем. дзела дамбра Ёй утураваў эрлепесаў голас, густы і нізкі, што вельмі пасавала да расповесці пра трагічны лёс славутага жырау стэпавага баяна. Раймалы Ага было ўжо за 60, калі ён закахаўся ў маладую дзяўчыну, у 19гадовую вандроўную спявачку Бегімай. Яна запалілася зоркай на ягоным шляху. Дакладней гэта яна закахалася ў яго, бо Бегімай была вольная, наравістая і магла распарадзіцца сабой, як хацела. Звычай жа зганьбіў рай малы агух толькі з тае пары гэтая гісторыя мае сваіх прыхільнікаў і праціўнікаў. Няма раўнадушных. Адны не даруюць і патрабуюць, каб імя яго было забыта, другія спачуваюць, суперажываюць, перадаюць гэтую тугу закаханага з вусна ў вусны з роду ў род. Так і жыве расказ пра раймалы агул. Ва ўсе часы ёсць у раймалы агі тыя, што ганяць і тыя, што абараняюць. прыгадалася едыею, як злаваўся і лаяўся той чалавек, які знайшоў у паперах абуталіпа кутыбаева запіс звароту раймалы агі да брата абдильхана. Абуталіп жа наадварот быў вельмі высокай думкі пра гэту, як ён называў яе паэму пра стэпавага Йоте. Выходзіла, у немцаў таксама быў стары, вялікі і мудры, які закахаўся ў маладзенькую дзяўчыну. Абуталіп запісаў песню пра раймалы агу са слоў казангапа ў надзеі, што прачытаюць яе сыны, калі падрастуць. Абуталіб казаў, што бываюць выпадкі, калі лёсы асобных людзей робяцца вядомымі многім, бо цана іхняга жыццёвага вопыту настолькі высокая, так многа змяшчае ў сабе, што тое перажытае адным чалавекам распаўсюджваецца на ўсіх, хто жыў тады і пасля і нават на тых, хто будзе жыць яшчэ некалі. Перад ім сядзеў арлепес, натхнёна наігрываючы на дамбры і, памагаючы ёй голасам, сядзеў начальнік раз'езда, якога першы клопат думаць пра чыгунку, І навошта здавалася б яму адгукацца на пакутную гісторыю раймалы агіі. Навошта перажываць так быццам сам ён быў ім. Вось што азначае сапраўдная музыка і сапраўдныя спевы думалася едыею. Скажуць: памры і нарадзіся на ноў. І гэткае здаецца магчымым у такую хвіліну. Эх, як хочацца, каб заўжды гарэў у прасветленай душы такі агонь, ад якога хораша думаецца чалавеку пра сябе і пра ўсё на свеце. не адразу заснуў едыгей на новым месцы. Хоць ён і выходзіў перад тым падыхаць паветрам. Ён ляжаў ля акна і чуў, як за сцяной шкрэпся ветер, як праходзілі паязды у тым і другім напрамку. Чакаў світання, каб абрытаць каранара і як раней падацца ў дарогу, Як хутчэй быць у баранлы буранным, дзе чакаюць яго малыя абодвух дамоў, ягоныя малыя, бо ён затым можа і жыве на гэтай зямлі, каб ім было добра. Абдумваў ён таксама, якім чынам трэба будзе утаймаваць каранара. Абы наканаваў хто, каб і вярблюд дастаўся яму самы наравісты і сіберны. Людзі баяцца аднаго яго выгляду і гатовыя можа нават і застрэліць. А як давесці жывёліне, што добра, а што блага, давядзецца закаваць яго ў ланцугі і трымаць усю зіму ў загоне, а іначай яму хана не каспан дык хто другі прыстрэліць і нічога тут не зробіш. Засынаючы успомніў ён і эрлепесавы спевы, ягоныя гранні на дамбры, і адчуў задавальненне ад таго, што давялося з ім быць гэты вечар. А жылі ў сэрцы ягоным колішняй пакуты песняй нешчаслівага раймалы агі. І хоць нічога агульнага не было паміж імі, едыгей адчуў у ягоным лёсе нешта блізкае сабе, нейкі знаёмы і яму боль. Едыей цяжка ўздыхаў, варочаўся на пасцелі. Тужліва было яму ад здагадкі пра небяспечную нейкую перамену ў сабе, ад думкі пра нейкую блізкую небяспеку. Ах, куды яму памкнуцца? І як жыць далей? Што сказаць за рыпе і што адказаць у кубале? Не. Nee не знаходзіў выйсця. Думка блыталася, і засынаючы добра было яму зноў апынуцца на аральскім моры. Ах! Галава кружылася ад нястерпнай сінечы і свежага ветру, і як тады ў маленстве рынуўся б да мора, адчуўшы сябе бадай, што чайкай, што вольна лунала над бурунамі, і яшчэ чуў ён праз увесь час, як гула і звінела дамбра, як спяваў эрліпес пра няшчаснае каханне раймалы агі. І сніў ізноў, як выпускае ён у мора, золотую Мекре. Мекре была спружыністая і цяжкая, і калі ён нёс яе да вады, па праўдзе адчуваў жывую яе вагу, і тое, як сутаргава настойліва хацела яна вырвацца з ягоных рук. Ён ішоў па прыбою, мора каціла хвалі яму пад ногі, а ён смяяўся насустрач ветру, а потым расслабіў пальцы і залатая мыкрэ успыхнуўшы ў паветры жывой вясёлкай паволі паволі караціла шлях свой да хвалі і ўсё гэтак жа чулася аднекуль музыка нехта канькаў у і скардзіўся на свой лёс. Сябры, выслухалі чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава «Буранны паўстанак» і «Вякуе дзень даўжэй за век». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.